فلما جاء آل لوط المرسلون Basi wale wajumbe walipofika kwa Lot قال إنكم قوم منكرون alisema hakika nyinyi ni watu msiojulikana قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون wakasema bali sisi tumekuletea yale waliokuwa wakiyafanyia shaka wa atainaka bilhaqqi wa inna lasadiqun na tumefika kwako kwa haki na hakika sisi tunasema kweli ahlika bi qit'in min al-layli wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadun wamdu haythu tu'marun basi ondoka na ahali zako usiku ngalipo nawe ufuate nyuma yao wala yeyote kati yenu wasigeuke nyuma na mwende mnapoamrishwa وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين na tukamfunulia hukumu hiyo ya kwamba hata wa mwisho wao hao ikifika asubuhi atakuwa katiliwa mbali wajaa ahlu madinati yastabshirun na wakaja watu wa mji ule nao furahani qala inna haulai dhaifi fala tafdahun wakasema hakika hawa wageni wangu basi msinifedheheshe wattaqullaha wala tukhzun na mcheni Mwenyezi Mungu wala msini hizi. Qalu awalam nanhaka anil alamin, wakasema sisi hatukukataza usimkaribishe yoyote. Qala haula banati in kuntum fa'ilin akasema hawa binti zangu ikiwa nyinyi ni watendaji la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun na hapa kwa umri wako hakika hao walikuwa katika ulevi wao wakihangaika ovyo fa akhadhathum as-sayhatu mushriqin muqbilin ukelele ukawatwaa wakipambaukiwa faj'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayhim hijaratan min sijil na tukaigeuza nchi juu chini na tukawanyeshea mvua ya mawe ya udongo wa motoni. Inna fi dhalika laayatin lilmutawassimin Hakika katika hayo zipo ishara kwa waaguzi. Wa innaha labisabilin muqim, na miji hii ipo kwenye njia inayopitiwa. Inna fi dhalika ayatan lilmu'minin, hakika katika hayo ipo ishara kwa waumini. Wa in kana ashabul aikati la zalimin, na hakika watu wa kichakani walikuwa wenye kudhulumu. Fantaqamna minhum wa innahuma la biimamin mubin, kwa hivyo tukawaadhibu na nchi mbili hizi ziko kwenye njia iliyo wazi. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Wale malaika waliotumwa na Mwenyezi Mungu mtukufu kuteremsha aliyoahidiwa walipofika nchi ya Luti na watu wake Luti aliwaambia watu nyinyi sikujuini na nafsi yangu inatishika nanyi. Naogopa msituletee bala. Wakasema usituogope kwani atukukujia kwa unaloliogopa, bali tumekujia kwa jambo la kukufurahisha nalo ni kuwateremshia adhabu hawa watu wako waliokukadhibisha na wakawa wanaitilia shaka hiyo adhabu wao wanaikanya. Nasi tumekujia kwa amri iliyo thabiti isiyo na shaka, nayo ni kuiteremsha adhabu na kutimiza ahadi ni katika sifa yetu kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Ilivyokuwa adhabu itawateremkia, basi wewe na hali zako mlioandikwa kuokoka tokeni baada ya kushengia usiku. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimfunulia Luti kwa kumwambia sisi tumewahukumia na kuwakadiria wakosefu kuteketea watangolewa itapoingia asubuhi wala hatobaki hata mmoja wao. Asubuhi kulipopambazuka waliwaona malaika kwa sura ya binadamu wazuri, wao wale wakawafurahia, wakaja ili wafanye nao vitendo vyao viovu vya kuwaingilia wanaume. Luthi akaogopa wasije wakatenda vitendo vyao viovu, akasema, "Hawa ni wageni wangu, basi msinifedheheshe kwa vitendo vyenu vibaya." Na mwogopeni Mwenyezi Mungu mtukufu, msifanye uchafu wenu mkanipatisha hizaya na madhila mbele yao. Wale wakhalifu wakasema, kwa si tulikukataza wewe usimkaribishe mtu yoyote na hivi sasa tena unatuzuia tusifanye nao amani, ili tanabehisha njia ya maombele ya kisharia nabii wa Mwenyezi Mungu Luti akasema hawa mabinti wa mji huu nao ni binti zangu wao weni ikiwa mnataka kukidhi matamanio yenu ewe nabii mwaminifu na hapa kwa haki ya uhai wako hawa wamo katika mghafala juu yatakayoteremkia wamekuwa kama waliolewa hakika wao wamo katika upotovu wanatapatapa hawajui wapite wapi na walipokuwa wao wamo katika ulevi wao wa mghafala nyoyo zao na akili zao zikachotwa na ukelele mkali mno wa kutisha wakati jua lilipochomoza Mwenyezi Mungu alitakasika akatekeleza hukumu yake akasema Miji yao tukaifanya juu chini kwa kuivuruga na tukawateremshia udongo uliofanyika mawe kuwateremkia kama mvua. Majumba yao yakaporomoka na wakitoka nje ya ukuta hiyo mvua ya mawe, kwa hivyo wakawa wamezungukwa kila jiha. Haya aliyoshukia kaumu Luti ni alama wazi ya kuonyesha vipi Mwenyezi Mungu mtukufu anavyotimiza ahadi yake. Wajuao mambo wanayatambua hayo na wanaelewa matokeo yake kwa alama zake kwani kila kitendo chenye sifa ya ukosefu wa kila alama yake isiyopotea. Matokeo yake ni mfano wa haya duniani na akhera. Na mabaki ya mji huu yapo yamesalia nayo yapo njiani katika njia inayopitwa na watu anayetaka kuaidhika kwayo anaweza kuaidhika. Kwa kuwa mabaki yake yapo kwenye njia iliyo wazi ni dalili ya Mwenyezi Mungu mtukufu kutimiza onyo lake na waumini wenye kutii haki wanatambua hayo. Kama kaumu ya Luti walivyokadhibisha, kadhalika wakazi wa kichakani kwenye msitu wenye matunda walimkanya mtume wao. Wakawa madhalimu wenye kudhulumu mno katika imani yao na maingiliano yao tukawateremshia na kama yetu na mabaki yao yapo njiani yanaonekana na mpita njia akiwa ni mtu wa imani basi anaweza kuzingatia kwayo